Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 21. ožujka 1918. godine u 4 sata ujutro 6608 topova njemačke vojske i 3534 rovovska minobacača otvorila su vatru na položaje francuske i britanske vojske na odabranim točkama zapadne fronte. Peti sati trajala topnička vatra, onda se ona pretvorila u puzajuću baražu iza koje su trebale napasti njemačke jurišne trupe. 40 minuta ta je baraža gađala sve dublje i dublje u Atantine obrambe obrambene položaje. A onda se pokrenulo 76 jurišnih divizija koje je OHL ili Vrhovno njemačko vojno zapovjedništvo okupilo za tu ofenzivu One su napale položaje između Ara i Lafera. Koliko je ta ofenziva bila važna kazuje i činjenica da je za nju odabran kodni naziv mihael po svecu zaštitniku Njemačkog rajha. Kad je počela operacija Berlinu u Berlinu, glavnom gradu Rajha, zvonila su sva crkvena zvona. Da bi se pripremila ta ofenziva, časnici slavnog njemačkog generalštaba i njemačke željeznice izveli su jedno od najvećih logističkih operacija Prvog svjetskog rata. Od 15. veljače do 20. ožujka 10.400 željezničkih kompozicija natovarenih do maksimuma danju i noću prevozili su ljude i opremu prema fronti. Vrh njemačke vojske zna je kako je važna operacija Mihajl. Pukovnik Albert von Tajer, časnik glavnog stožera, kada je 10. ožujka doznao da je dana zapovjed za napad, u svoj dnevnik napisao – Ovdje na zapadu stojimo prema budućnosti kao prema mračnoj zavjesi. Nadolazeći događaji donijeće nam goleme i za mnoge strašne stvari. Većina visokih njemačkih časnika još je jasnije odredila važnost operacije Mihajla. O njoj su govorili kao o zadnjoj karti koju je mogla odigrati njemačka vojska. Već u jesen 1917. godine vrhu njemačke vojske bilo je jasno da vrijeme radi protiv njih. 25. listopada krunski princ Ruprecht, zapovjednik grupe armije koja se sastojala od prve, druge, šeste i sedme armije, poslove generalu Erichu Ludendorfu, koji je s feldmašalom Paulom von Hindenburgom bio de facto vojni diktator Njemačke u drugoj polovini rata, svoju procjenu vojne situacije. U njoj je pisalo da vrijeme za njemačku vojsku istječe. Krunski princ nije bio usamljen u toj procjeni. Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat, Njemačka i austro Ска пише. 23. kolovoza 1917. bojnik Georg Wetzel, šef operacija ohl a napisao je ono što će postati ključni dokument o vojnim alternativama za 1918. godinu. Ako ne želimo zapasti u lažne iluzije, onda moramo računati na činjenicu da će Antanta preživjeti ovu zimu i da će Amerikanci u proljeće 1918. dodati znatne snage zapadnom ratištu, 10 do 15 divizija. Zapadna fronta i dalje je bila odlučna. Jedina održiva strategija bila je prema Vecelovim riječima da se zada uništavajući udarac Britancima prije nego što američka pomoć postane učinkovita. Erich Ludendorff bio je još jasniji što treba napraviti. Kada su ga njegovi generali, Feldmašali i časnici generalštaba pitali kakvu strategiju sprema za ključnu operaciju, on je odgovorio Smeta me ta riječ. Probit ćemo rupu u njihovoj obrani. Zaostalo ćemo vidjeti. Tako smo to radili u Rusiji. Za probijanje rupe njemačka je vojska okupila najbolje što je imala. Na istoku, nakon sklapanja mira u Brest-Litovsku sa sovjetskom Rusijom, više nije trebalo imati puno vojnika. Sve su se snage mogle usredotočiti na zapad. Holger Herwig piše. Ludendorff je podijelio snage za Mihajlu tri kategorije, 44 mobilne divizije s bataljunima u punoj snazi od 850 vojnika naoružanih strojnicama, bacačima plamena i rovovskim minobacačima, kojima su pridodani najbolji dostupni opskrbni konji. Oko 30 napadačkih divizija slično opremljenih i određenih da zamijene trupe na prvoj crti i konačno 100 rovovskih divizija kojima je oduzeta najbolja oprema i koje su trebale samo držati frontu. Već u jesen 1917. odabrane jedinice poslane su na posebnu obuku. Sve je bilo podređeno brzom napadu i koordinaciji pješaštva, strojničara i topništva. Ludendorff je procijenio da njemačka vojska još uvijek ima dovoljno časnika, ali u ratu je poginuo preveliki broj dočasnika koji su trebali voditi trupe u napadu. Zato je ključna bila obuka. Ono što su nekada vojnici mogli dobiti od narednika, sada su morali naučiti prije bitke. Za odabrane divizije odvojilo se sve što se moglo odvojiti. Holger Herwig piše. OHL se pobrinuo da jurišne divizije dobiju i dovoljno hrane, 600 grama kruha, 200 grama mesa, služenog 5 dana u tjednu, 50 grama masti i 100 grama meda ili marmelade po danu. Ipak, količina kalorija koju su vojnici dobivali pala je s 3100 koliko su dobivali u kolovozu 1914. na 2500 koje su dobivali početkom 1918. Sušeni bakalari, i konzervirano meso često su zamjenjivali svježe meso. Za operaciju Mihajl njemačka vojska odredila je 1.386.177 vojnika organiziranih u 192 divizije. Armijska grupa princa Wilhelma bila je raspoređena sjeverno od San Quentina i Remsa do šume Argon, armijska grupa Galvic raspoređena je istočno od grupe armije princa Wilhelma, a od Njupora na La Manšu do La Fera na rijeci bila je raspoređena armijska grupa pod zapovjedništvom krunskog princa Ruprehta. Nasuprot njima bilo je raspoređeno 178 divizija Antante. Plan njemačkog zapovjedništva, jednostavno rečeno, bio je da se britanske ekspedicijske snage bace u more i zauzmu luke na La Manšu ili Engleskom kanalu. Kasnije je plan izmijenjen tako što se naglasilo razdvajanje francuskih i britanskih snaga, a tek nakon toga poraz britanskih. Tako bi francuska vojska ostala sama, prije nego što američke snage stignu u pomoć. David Stevenson u knjizi S leđima prema zidu, pobjeda i poraz 1918. piše. U četvrtak 21. ožujka njemačko topništvo otvorilo je vatru u 4.40 ujutro. Prvog dana Njemci su ispalili 3,2 milijuna granata. Jedna trećina njih bila je punjena kemijskim oružjem. Britanski promatrači bili su zapanjeni kada su iznenada zastrašujuće grmljavina i zid plamena probili tamu. Izbočina oko Flekjera, koju su Njemci planirali okružiti, a ne izravno napasti, bila je natopljena bojnim plinom i peritom. Sjeverno i južno od nje prva dva sata granatiranje se usredotočilo na britansku pozadinu, udarajući ciljeve udaljene više od 30 km, među kojima su bile topničke i zapovjedne postaje, telefonske centrale. Onda je vatra prešla na prednje i bojne zone i tek na kraju na bojišnicu. Iako je to bilo najveće bombardiranje do tada viđeno na zapadnoj fronti, ono je bilo raspoređeno na nekih 50 milja i nije ni željelo ni moglo uništiti neprijateljske položaje. Ali ono je uništilo poljske telefone i prekinulo komunikacije između jedinica na bojišnici i njihovih zapojednika, probilo rupe u bodikavoj žici i privremeno ušutkalo većinu topništva britanskih ekspedicijskih snaga, čije je odsustvo dovelo do toga da se britansko pješaštvo osjećalo napušteno. Topnički napad kojim je otvorena operacija Mihail bio je strašan. Nije toliko ubio vojnike u britanskim divizijama, koliko ih je izranjavao, otrovao plinom ili otupio. Nakon pet sati te zastrašujuće paljbe krenulo je u napad posebno uvježbano njemačko pješaštvo. David Stevenson piše. U 9.45 krenulo je njemačko pješaštvo. Ne manje od 30 divizija u prvom valu. Do kasnog jutra digla se magla i Britanci su ugledali zastrašujući prizor. Umjesto obično puste zapadne fronte, čije se područje spaljeno vatrom činilo potpuno lišenom ljudskog prisustva, sada je bojište vrvilo od konja i ljudi. Jurišne snage koje su nosile puške, ručne granate, rančeve, čelične kacige i ogrtače, isprva nisu naišle na veliki otpor. 1. lipnja 1916. godine u prvom danu prve bitke na Somi britanska vojska imala je 60 tisuća vojnika izbačenih iz stroja. Od njih je 20 tisuća poginulo u jurišu tog dana, 40 tisuća ih je bilo ranjeno. Njemačke trupe imale su puno manje gubitke tog dana. Do 21. ožujka 1918. to je bio najkrvaviji dan na zapadnoj fronti prvi dan operacije Mihajl nadmašio je te brojke. Njemačka vojska imala je skoro 40 tisuća izbačenih iz stroja. Skoro 11 tisuća njemačkih vojnika poginulo je tog dana. Britanska vojska imala je nešto više od 38 tisuća izbačenih iz stroja, 7,5 tisuća poginulih, a 21 tisuća britanskih vojnika tog je dana zarobljena. Njemačka vojska skupo platila uspjeh. Kako su njemački vojnici prodirali u dubinu britanskih položaja, do njemačkog zapovjedništva došle su vijesti da njemački vojnici zaustavljaju napredovanje kako bi utažili glad i žeđ. Često je žeđ utaživana pivom i vinom. Holger Herwig piše. Vijesti o njemačkim trupama koje zastaju da bi utažile žeđ i glad u obilnim savezničkim zalihama brzo su došle do Berlina. Evelyn, princeza Blücher čula je glasine da su njemački vojnici u britanskim rovovima naišli na blago. Hrpe i hrpe hrane, sanduci keksa, pekmeza, konzervirane govedine, mlijeka, sve ono što bi u najdivljim snovima mogla poželjeti izgladnjela njemačka mašta. Onda odjeća, mantili, kožni prsluci, svilene čarape, divne vodootporne čizme, skladišta buna kožne robe, sedla, uzde, torbe – Činjenica da su njemački vojnici, ali i civili bili preneraženi obiljem iza Antantinih prvih položaja, pokazala je koliko je njemačkoj vojsci trebala pobjeda. Operacija Mihajl potrajala je do 5. travnja i njemačka vojska prodrla je i do 180 km duboko u britanske položaje. Ali britanski ekspedicijski korpus nije bačen u more. Francuska nije ostala sama na zapadnoj fronti. U knjigama o Prvom svjetskom ratu više se dana navodi kao trenuci kada je vrhovno njemačko zapovjedništvo shvatilo da je konačno izgubilo rat. Erich Ludendorff 8. kolova za 1918. nazvao je crnim danom njemačke vojske. Ali katastrofu su mnogi njemački zapovjednici naslutili već 29. ožujka u jeku operacije Mihajl. Tog je dana britanska vojska koja je pretrpjela teške gubitke od početka te operacije ipak uspjela izvesti opasni protunapad na kanalu Albert. Njemački vojni povjesničar Gerhard Ritter, koji je u operaciji Mihajl kao časnik služio u 18. armiji, prisjetio se nakon rata da su tada po prvi puta njegovi vojnici posumnjali da neće pobijediti neprijatelja i baciti Britance u more. Njemačka vojska, predvođena Ludendorfom i von Hindenburgom, nastavila je s nizom ofenziva nakon operacije Mihajl. U svima njima njemačke trupe potisnule su snage Antante ali u ljeto 1918. postalo jasno da sile Antante nije moguće pobijediti. 1. listopada 1918. Ludendorff je sazvao svoje najviše časnike i obavijestio ih je da je vrijeme za sklapanje mira. Sljedećeg dana političari koji nisu imali potpuni uvid u stanje na ratištu bili su zaprepašteni kada je iz vojske stigao nalog za sklapanje primjerja. Ratovi ne završavaju primirjem. Da bi nastupio pravi mir, u pravilu su potrebne mirovne konferencije, na kojima zaračene strane uređuju odnose nakon rata. Godine 1919. u Parizu je počela konferencija koja je trebala urediti svijet nakon do tada najkrvavijeg rata u povijesti. Kakav je svijet ta konferencija stvorila, Tema je sljedećih nekoliko emisija Povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je povjesničar Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj. U jesen 1918. godine sve države članice centralnih sila ubrzano su se raspadale, doživljavale duboke i teške krize i redom sklapala je primirja. Dakle, u rujnu je primirje sklopila Bugarska nakon što su sile Antante uspješno probile Solonsku frontu. U sljedećem mjesecu, kraj mjeseca, primjer je sklopila i Turska, zatim je 3. studenog primjer je sklopila i Austro-Ugarska, pri čemu je to zapravo bilo zanimljivo, jer u tom trenutku Austro-Ugarska praktički više nije postojala, ona se praktički već raspala kao država, jer su e, s jedne strane i Česi i Slovaci, a s druge strane i Južne Slovenije. dakle Slovenci, Hrvati i Srbi napustili Austro-Ugarsku, a vrhunac je bilo primjer je sklopljeno sa Njemačkom 11. studenoga 1918. godine. To je naravno bilo najvažnije od svih tih primjera kojim je definitivno završen prvi svjetski rat i 11. studeni se obilježava kao datum kada je prvi svjetski rat i završio. Njemačka vojska je bila u dubokoj krizi. Ona je samo nekoliko mjeseci prije toga još uvijek računala da bi mogla pobjediti i tada je general Erich Ludendorff pokrenuo onaj niz ofenziva koje su u povijest i ušle kao Ludendorffove ofenziva sa idejom da 1918. godina bude godina u kojoj će se ratna sreća definitivno okrenuti na stranu centralnih sila i ona će pobjeriti jer je znao da ako uđu u 1919. praktički ne mogu pobjeriti jer će do tada Sjedinjene američke države sa svojim punim potencijalom i ljudskim i vojnim i industrijskim ući u prvi svjetski rat i da, to naprosto više neće biti moguće. Te njegove ofenzive su na kraju propale, bile su neuspješne, bez obzira na neke početne uspjehe. Na to se nakalemila ofenziva koja je nazvana ofenziva stotinu dana, odnosno ofenziva Antante koja je zapravo vojno slomila Njemačku. 29. rujna, dakle igrom slučaja baš na dan kada je Bugarska sklopila primirje, Lulendorp šalje telegram u kojem piše da je zapravo njemačka vojska u teškoj, dubokoj krizi teškoj situaciji da se neće održati, da može kolabirati svakog časa i zapravo traži trenutačno primirje i to na temelju 14 točaka Woodrowa Wilsona, dakle onih 14 točaka koje je američki predsjednik Woodrow Wilson objavio u siječnju 1918. godine. 12. rujna 1914. godine završila je prva bitka na rijeci Marni. U njoj su francuske trupe uz pomoć britanskih ekspedicijskih snaga zaustavile nadiruću njemačku vojsku koja je došla tako blizu Parizu da su njezini dalekometni topovi mogli gađati glavni grad Francuske. 11. rujna general Helmut von Moltke, načelnik velikog generalštaba glavnog stožara njemačke vojske, dao je zapovjed da se njemačke trupe povuku s isturenih položaja i tako je priznao da plan o brzoj pobjedi na zapadu neće biti ispunjen. Svi oni koji su radili s Moltkeom vidjeli su da je on na rubu živčanog sloma. Dan nakon što je potpisao zapovjed o povlačenju Smarne, Moltke je pozvao svoju suprugu Elzu da dođe u zgradu glavnog zapovjedništva kako bi mu dala psihološko savjetovanje. Dva dana kasnije Moltke je u tišini smijenjen. Na njegovo je mjesto postavljen general Erich von Falkenhayn. Moltke će dva mjeseca ostati u zgradi zapovjedništva kako bi cara i Njemačku poštedio ponižavajućeg priznanja poraza na Marni. Njegov nasljednik potrajao je na položaju načelnika generalštaba do za 1916. U njegovo vrijeme rat na zapadnoj fronti pretvorio se, prema riječima vojnog povjesničara Gerharda Ritera, u monotono međusobno masovno ubijanje. Od 1916. vojnim naporima Njemačke upravljaće feldmašal Paul von Hindenburg i general Erich Ludendorff. Von Falkenhayn je, kako njegova smjena ne bi bila znak neuspjeha na ratištu, upućen kao zapovjednik njemačkih trupa na rumunsko ratište. U dvojcu Hindenburg-Ludendorff važniju ulogu imao ovaj potonji, koji imao položaj kvartir majstora. Nakon sloma operacije Mihajl, znakovi sloma mogli su se vidjeti i na Ludendorfu. Holger Herwig piše. Wilhelm Grener, koji će u listopadu naslijediti Ludendorfa, prisjetio se da je Hindenburgov zamjenik nakon 18. srpnja bio psihički i moralno slomljen čovjek. Ludendorf je tvrdio je Grener bio predugo odsutan s fronte kako bi razumio muku na njoj, precijenio je otpornost vojske. Ludendorff se jednostavno nadao i molio da je neprijatelj jednako tako iscrpljen. On se stvarno zavaravao i poput Falkenhajna 1916. kod Verdena nije znao ni kuda ni kamo. Istina je u tome da se Ludendorff nikada nije izdigao iznad intelektualne razine pukovnijskog pukovnika koji zapovjeda pješaštvom. Vjerovao je da je dovoljno samo negdje nekad slomiti neprijateljsku crtu i da će se savezničke armije rasuti i onda predati. Nikada nije razumio da rupe u crti, bez obzira na to koliko velike bile, mogu brže biti ispunjene svježim rezervama nego što ih mogu iskoristiti iscrpljeni napadači. Ludendorff se zavaravao ili je barem davao takav utisak do 1. listopada 1918 kada je sazvao časnike generalštaba. Sastanak je počeo izjevom da bi Zigfridova linija, ključna crta obrane na zapadnoj fronti, mogla biti probijena svakog trenutka. Što je dalje rekao, piše Holger Herwig. OHL i njemačka vojska gotovi su. Rat se više ne može dobiti. Konačni poraz se neumitno približava. Bugarska je kapitulirala 29. rujna, Austro-Ugarska i Turska bile su na kraju snaga. Ludendorff je neprestano ponavljao da bi saveznici uz pomoć skoro 3 milijuna svježih američkih trupa mogli uskoro postići veliku pobjedu, proboju u velikom stilu. Više se ne mogu polagati nade u naše trupe. Vojska po svaku cijenu mora biti pošteđena katastrofalnog poraza. Postojalo je samo jedno rješenje. Car i kancelar moraju bez oklijevanja zatražiti primjeri. Kako stoženi časnici ne bi propustili puno značenje njegovih riječi, kvartir majstor je ponovio da je daljnji nastavak rata besmislen i da samo brzi kraj rata može spasiti vojsku od uništenja. Kada je Ludendorff završio svoje izlaganje, mnogi stožani časnici počeli su plakati i jecati. Njihovo iznenađenje nije se moglo mjeriti sa zaprepaštenjem koje je nastupilo kod civila političara. 24 sata nakon tog govora Ludendorff je uputio bojnika Eriha von den busha Ippenburga u Berlin kako bi princa Maxa Badenskog, koji je trebao postati novi kancelar Njemačke, obavijestio o tome da je rat izgubljen i da treba odmah početi pregovore o primjerju. Maksimilijan Badenski postao je kancelar 3. listopada. 48 sati kasnije poslao je prvu formalnu notu američkom predsjedniku Woodrowu Wilsonu. Izmjenjuje se niz telegrama između Njemačke i Sjedinjenih američkih država, u kojim Sjedinjene američke države, uključujući i predsjednika Wilsona i njegovog državnog e, tajnika Lensinga, zapravo na neki način određuju temeljni okvir tog primirja. A jedan od tih temeljnih okvira je da Njemačka mora dobiti drugačiju vladu nego što je imala do tada i ona mijenja vladu, dakle mijenja vladu koja više nije ratna vlada, mijenja vladu koja ima bitno veći demokratski legitimitet jer to zapravo više nije vlada cara nego vlada koja proizlazi iz parlamenta, dakle iz Rajstaga. Na koncu u to doba kancelar postaje nakon kratkotrajnog eh, razloga što je Maksimilijan Barenski bio na tom položaju postoje Friedrich Ebert koji će kasnije postati prvi predsjednik Weimarske republike socijaldemokrat i 11. studenoga je to primjere sklopljeno. Ona je sklopljeno u situaciji kada je Njemačka bila u golemim problemima jer je već izbilo ono revolucionarno vrenje u Njemačkoj kojim su pak nekoliko dana prije toga prethodile vojne pobune. Prije svega mornaričke pobune u Wilhelmshafenu i u Kilu. Dakle, Njemačka je pucala po svim osnovama. Njemačka je bila u teškoj situaciji i zbog toga što se ona veoma teško opskrbljivala tokom Prvog svjetskog rata, zbog prilično efikasne savezničke pomorske blokade, ona je ovisila i o uvozu hrane i o uvozu sirovina i taj uvoz ona nije uspjela kompenzirati Bresletovskim mirovnim ugovorom i onim postignućima na istoku prije svega u Ukrajini koji je taj mirovni ugovor donio. 11. studenog potpisano je to glasovito primirje u Kompijenju. U tom trenutku njemačka vojska je dalje bila i u Belgiji i u Francuskoj, u Francuskoj. Međutim, bilo je dogovoreno da se u veoma kratkom roku njemačka vojska mora povući s tog područja i da će prepustiti porajnje članicama Antante koje će ga privremeno okupirati. U tom trenutku, dakle, nakon kapitulacije Njemačke, koja formalno nije bila kapitulacija, nego je bilo potpisivanje primjera, ali zapravo sa svim značajkama kapitulacije, je bilo jasno da će svijet krenuti prema mirovnoj konferenciji kakva zapravo do tada nikad nije viđena u povijesti. U ožujku 1918. u jeku operacije Mihajl, general Karl von Einem, zapovjednik Treće armije, bio jedan od rijetkih njemačkih zapovjednika koji je otvoreno priznao da je jedan od ključnih razloga za hrabrost njegovih pješaka želja za pljačkom bogatih savezničkih skladišta. Mjesec dana kasnije krunski princ Ruprecht priznao je da se njegova šesta armija zaustavila u Eteru, Mervilu i Bajolu kako bi se napila vina pronađenog u velikim vinskim podrumima. Njemački vojni zapovjednici nisu javno priznavali da su im vojnici gladni i žedni, željni jela i pića. Ako su vojnici bili gladni i žedni, civilima je bilo još gore. Erik Weitz u knjizi Weimarska Njemačka, obećanje i tragedija piše. Racioniranje hrane posvuda je uvedeno do proljeća 1915. ali bez obzira na to nestašice su postale dio svakodnevice. U zimu 1916. 17. djeca od 5 do 7 godina starosti u esenu dobivala su samo četvrt litre mlijeka tri puta na tjedan. Gradske vlasti zabilježile su da je kruh postao gotovo nejestiv zbog niza dodataka, brašna od graha, ponekad i piljevine, koji su nastojali nadomjestiti nedostatak žita i raži. Zloglasna zima repe iz 1916. 17. bila je uistinu stvarnost za mnoge Nijemce. Mnogo godina kasnije jedan se čovjek, školarac u vrijeme rata, prisjetio kako je jeo repu za doručak, kada je u školi otvorio kutiju za ručak koju mu je majka spremila, našao je opet repu, a kad se vratio kući, za večeru je opet imao repu. Na tisuće žena i djece u Njemačkoj lutalo je pored željezničkih tračnica, ne bili našli komad ugljena koji je pao s vlaka, ili su na poljima tražili nepobrane plodove. Ako je stanje u njemačkoj vojsci pozadini bilo ovako teško, u Austro-Ugarskoj sve je bilo puno gore. Godine 1918. austro-ugarski vojnici mogli su dobiti jedva 100 grama mesa po danu, povrće u najboljem slučaju dva puta tjedno i pola kilograma krumpira moralo je biti dovoljno za tjednu ishranu vojnika. Godine 1917. na 18. Austrougarska vojska trebala je 8 milijuna pari čizama. Dobila je 1,1 milijun. Do proljeća 1918. vojske centralnih sila počele su se rasipati, dezerterstvo i slom discipline nisu se mogli zaustaviti. Na sve je to došla smrtonosna epidemija gripe. Sile Antante, pobjednice Prvog svjetskog rata, bile su u puno boljem stanju, ali njih je pobjeda skupo koštala. Cijena te pobjede odredit će i uvjete koji će biti postavljeni poraženim silama na mirovnoj konferenciji europske pobjednice, članice Antante, Velika Britanija, Francuska, i Italija su izašle u bitno lošijem stanju, ali opet je i to bitno lošije stanje variralo od države do, države. U te tri države u najmanje lošem stanju je bila Velika Britanija jer se na njenom teritoriju nije vodio rat. Međutim, Velika Britanija je izašla kao jako zadužena država iz Prvog svjetskog rata i bilo je jasno da je njen status apsolutno prve velesile svijeta ugrožen, da Sjedinjene američke to, države to ugrožavaju, preuzimaju svjetski primat. Samo je bilo pitanje hoće li to Sjedinjene američke države doista htjeti i preuzeti zbog pa i svoje tradicije izolacionističke politike koja je zapravo tradicionalna prema Europi, inače prema nekim drugim dijelovima svijeta kao što je američki cijeli kontinent ili kao što su Filipini, Amerika nije imala takvih izolacionističkih inhibicija. Francuska je izašla teško ranjena, dakle dobar dio Francuske njenog sjeveroistoka je bio okupiran. Francuska je imala milijune 300 tisuća poginulih vojnika, što znači da je otprilike 25% muškaraca u dobi od 18 do 30 godina poginulo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Imali su još oko 400 tisuća civilnih žrtava. Njihova ekonomija je jako teško stradala, jer taj sjeveroistok Francuske je za Francusku znači otprilike ono što je Rur značio za Njemačku, s obzirom na svoj potencijal ekonomski s obzirom na velika nalazišta ugljena a taj dio je bio u takvom stanju da se njega i nakon povlačenja u studenom 1918. njemačke vojske nikako nije moglo odmah staviti u funkciju. Ne samo zato što je doživio velika razaranja, nego su ta razaranja bila toliko velika da su stvorene takozvane crvene zone u kojima je bilo doslovce zabranjeno naseljavanje, u kojima je priroda bila toliko uništena da su Francuzi shvatili da treba naprosto pustiti prirodi i vremenu da se to područje, a to je područje otprilike 1300 četvornih kilometara, samo po sebi obnovi. Za razliku od drugog svjetskog rata gdje je crta između ratišta i pozadina gotovo nestala, prvi svjetski rat se na zapadu vodio na relativno uskom području. To područje ovako opisuje John Keegan u svojoj povijesti prvog svjetskog rata. Glavna posljedica dvogodišnjeg bombardiranja i rovovskog ratovanja preko ničije zemlje bila je da je stvorena zona uništenja goleme dužine, više od 400 milja između Sjevernog mora i Švicarske, ali male širine. Područje bez jednog lista širilo se milju ili dvije s obje strane ničije zemlje, teško uništenje zgrada još milju ili dvije u dubinu, raštrkana uništenja dalje u dubinu, Iza dometa teškog topništva najviše 10.000 metara u dubinu, gradovi, sela i zemlja ostali su uglavnom netaknuti. Ako je ratište na zapadu izgledalo ovako nakon dvije godine rata, godine 1918. ono je sigurno izgledalo poput pakla. Nije samo ratište tako izgledalo zbog razaranja koje su uzrokovale granate punjene eksplozivnim ili kemijskim punjenjem. Holger Hervig kada opisuje ratište tijekom operacije mihael piše o brdima koja su nastala gomilanjem mrtvih i ranjenih vojnika. Sve zaračene strane u Prvom svjetskom ratu pretrpjele su velike vojne gubitke ti mrtvi, a posebno ranjeni, ostavit će velikog traga u posjeratnim godinama. Italija je izašla zapravo u još gorem stanju. Dakle, Italija je ušla u prvi svjetski rat 1915. godine nakon londonskog sporazuma koji je namamio zapravo u, u prvi svjetski rat Vojno je prošla jako loše, imali su goleme gubitka, najmanje 500 do 700 tisuća poginulih vojnika. Nisu uspjeli ostvariti ništa od svojih ciljeva. Da pače, oni su vodili tih 11 bitaka na Soči, do 917. ta zaključna 11. je bila bitka kod Kobarida, kada su bili duboko potisnuti za standarde Prvog svjetskog rata na zapadnom bojištu duboko potisnuti u Italiju na, na svoj teritorij i oni su već tada osjećali da oni jesu pobjedili, ali je stvorena jedna kovanica osakačena pobjeda. Dodatna posljedica svih tih velikih gubitaka bilo je nezadovoljstvo. Dakle, nisu ostvarili nekakvi nacionalni ciljevi koje vojska nije bila sposobna ostvariti. Broj mrtvih je bio golem, neočekivano velik, teško porazan za, za Italiju, a vojnici koji su se počeli polako vraćati kućama, su zapravo shvatili da je ekonomsko i socijalno stanje u Italiji također veoma teško. Dakle, oni koji su bili seljaci, koji su se vraćali u svoja sela, su shvatili da je poljoprivreda u krizi, radnici koji su se vraćali u svoje tvornice u gradovima su shvaćali da je industrija u teškoj krizi, da je cijela država zahvaćena ozbiljnom socijalnom krizom i s druge strane velikim nacionalističkim eh, očekivanjima od svega toga i na kraju krajeva Italija je također i kao Velika Britanija i kao Francuska možda nešto manje u odnosu na francusko gospodarstvo, izašla iz Prvog svjetskog rata kao visoko zadužena država. To će sve biti nekakve monete kojima će Italija pokušati zapravo trgovati na Pariškoj mirovnoj konferenciji, ali pobjeda u Prvom svjetskom ratu je Italiju zapravo toliko slomila da je ona uvelike omogućila dolazak na vlast fašistima 1922. zbog svih tih golemih socijalnih napetosti koje je stvorila u talijanskoj državi i društvu. 18. siječnja 1871. godine u dvorani Zrcala u Versaju palači koji je počeo graditi Luj XIV. kralj sunce, najmoćniji francuski vladar koji je u nizu ratova Njemačku sveo na niz malenih i uglavnom nemoćnih država, proglašeno je stvaranje Njemačkog carstva. Pruska vladajuća kuća Hohenzollerna znala je ne samo odabrati mjesto. 18. siječnja odabran je jer je na taj dan prije 170 godina 1701. godine Friedrich I okrunjen za pruskog kralja. Godine 1871. njegov se potomak okrunio za cara Ujedinjene Njemačke, drugog Njemačkog rajha. Godine 1919. bio je red na Republiku Francusku da odredi datum početka pregovora koji će odrediti sudbinu Njemačke. Pregovori su otvoreni 18. siječnja 1919. godine. Njemačkog carstva, proglašenog 1871. u Versaju, više nije bilo. Kraj cara ovako opisuje Holger Herwig. Ostalo je pitanje cara. Kult ličnosti koji je okruživao Hindenburga, čak i Ludendorfa, sveo je zasigurno do kraja 1916. cara na beznačajnu figuru. Zapojedna funkcija vrhovnog ratnog vođe uglavnom se sastojala od dijeljenja boca ružičastog pobjedničkog šampanjca pobjedničkim generalima. I princ Max vodio je diplomatsku razmjenu s predsjednikom Wilsonom u listopadu 1918. bez ovlasti, čak i znanja cara. Wilson je u svojoj trećoj poruci od 23. listopada dao jasno do znanja da neće pregovarati s kućom Hohenzollerna, ali časnički zbor još je uvijek ostao prisegom vezan da će braniti cara do smrti i činilo se da od te prisege ne može pobjeći. Wilhelm II. vjerovao je da je on veliki car i kralj Pruske milošću Božjom i uporno je odbijao sve sugestije da ode s prijestolja. Nasljednik Fridriha Velikog ne abdicira, govorio je. Car je uz rukovanje zapovjedio svakom od šest sinova da ne smije ni razmišljati o tome da ga na bilo koji način naslijede. Kraj carstva došao je kada je vojska shvatila da se vojnici više neće boriti za cara i domovinu. U listopadu 1918. revolucija je počela među mornarima u Kilu. Car Wilhelm II. bio je samo smetnja povod za revoluciju. 9. studenog general Wilhelm Grener, koji je naslijedio Ludendorfa, nakon sastanka s 50 najviših vojnih zapovjednika, obavijestio je cara Wilhelma II. da vojska više ne stoji za njega. Car se 24 sata kasnije ukrcao na vlak i otputovao za Nizozemsku. Nakon 504 godine tako je završila vladavina kuće Hohenzollern. Vrijeme održavanja Pariške mirovne konferencije su na neki način posredno odredili Britanci. Naime, 14. prosinca oni su imali parlamentarne izbore na kojima su konzervativci ostvarili uvjerljivu pobjedu, ali kojima je jedna frakcija liberala, kojoj je bio i Lloyd George, ostvarila dobar rezultat, ali druga frakcija liberala je doživjela potpuni potop oni su doslovce izletili iz parlamenta, uz ostalo u parlament nije izabran ni, ni tadašnji čelnik liberalne stranke e, Eskvit. Ti izbori su bili 14. prosinca i zbog svega toga, a i da bi se konferencija pripremila, je konferencija prebačena za sjećanje. Wilson dolazi u Europu, dakle iskrcava se u Brestu, igrom slučaja dan prije izbora u Velikoj Britaniji, 13. prosinca, Pariz je na kraju određen kao domaćin konferencije, pone prije zato što je riječ o glavnom gradu Francuske, a Francuska je u Prvom svjetskom ratu imala ulogu kakvu je imala, Pretrpila je sve što je pretrpila. na kraju krajeva e, zapovjednik antantinih snaga na, na zapadu, na kraju rata bio je francuski maršal Foch. U takvoj konstelaciji se ide na mirovnu konferenciju koja je na kraju počinje 18. siječnja, što je sasvim zgodna sasvim zgodan datum s obzirom da je 18. siječnja 1871. u dvorani ogledala u Versaju proglašeno Njemačko carstvo. dakle, nakon poraza Francuske u Francusko-Pruskom ratu 1870-71. 18. siječnja je e, proglašeno Njemačko carstvo i onda 18. siječnja 1919. godine, 48 godina nakon toga, u Parizu, doduše ne u dvorani gledala u Versaju nego u zgradi Ministarstva vanjskih poslova na Kedrosaju je započela najveća mirovna konferencija, najsveobuhvatnija mirovna konferencija u povijesti koja se često uspoređuje sa Bečom 1814-1815, dakle nakon sloma, odnosno prvog sloma Napoleona, ali koja je po svemu bila mnogo veća jer prvo nije htjela restaurirati stari poredak ili dobrim dijelom nije htjela restaurirati. Drugo, recimo, britanska delegacija u Beču 1814 15. je imala 20 ljudi, u Parizu 919. imala više od 400 ljudi. To su se pakirali, dakle, i u Rimu, i u Beču, i u Sjedinjenim američkim državama i, i drugdje deseci i deseci sanduka sa knjigama, sa dokumentima, sa svim mogućim kartama, sa svim mogućim statističkim pokazateljima, jer se znalo da će raspon tema na kojem će se raspravljati u Parizu biti ogroman. Dakle, neće se raspravljati samo o sklapanju mirovnog ugovora i kako kazniti one koji su izgubili rat. Raspravljalo se uz ostalo i o načinu i međunarodnoj regulaciji polaganja podvodnih telefonskih kablova između kontinenata. Tijekom 1918. godine savezničke vođe davale su nade da će svijet koji će nastupiti nakon poraza centralnih sila biti bolji od onoga u kojem je 1914. izbio svjetski rat. Najpoznatiji plan boljeg svijeta iznio je američki predsjednik Woodrow Wilson 8. siječnja 1918. u govoru u Američkom kongresu. U tom je govoru Wilson postavio 14 točaka koje se moraju zadovoljiti da bi se sklopio mir. 14 točaka sila Antante prihvatile su kao temelj mira. I britanski premijer Lloyd George dao je 1918. svoj nacrt posljeratnog svijeta. Zara Steiner u knjizi Svjetla koja su se ugasila, Europska međunarodna povijest 1919. 1933. piše. U govoru na kongresu sindikata 5. siječnja 1918. Lloyd George govorio je o novoj Europi temeljenoj na razumu i pravdi i o vladi koja vlada uz pristanak onih kojima vlada. Dok je premijerov govor pripremljen nakon dugih savjetovanja, govor njegovog američkog kolege nije. Proslavljenih 14 točaka koje je nenajavljeno Wilson predstavio kongresu tri dana kasnije, jednostrano su definirale jedini mogući program mira u svijetu. Njegove su se točke mogle staviti u dvije kategorije, opća načela i teritorijalne promjene. Načela su sadržavala kao prve četiri točke otvorene ugovore o miru do kojih se dolazi javno, potpunu slobodu plovidbe morem, uklanjanje svih zapreka ekonomiji i obećanje da se nacionalno naoružanje smanji do najnižeg opsega spojivoga s vlastitom sigurnošću. 14. točka bila je najvažnija od svih. Mora se stvoriti opće udruženje naroda pod specifičnim poveljama s ciljem davanja međusobnih jamstava političke nezavisnosti i teritorijalnog integriteta kako velikim tako i malim državama. Nisu vođe sila Antante bili tako velikodušni samo iz altruizma. Bolševici su u Sovjetskoj Rusiji došli na vlast obećanjem kruha i mira, Lenin je proklamirao pravo naroda na samoodrađenje i zahtjev da se mir sklopi odmah, bez teritorijalnih aneksija i odšteta. Bolševički komesar za vanjske poslove Lav Trotski javno je objavio sve tajne sporazume koje su sklopile sile Antante kako bi podijelile plijen nakon pobjede u ratu. Međutim, proklamiranje načela nije značilo da su sile Antante pobjednice odustale od svojih interesa. Oni će i odrediti pregovaračku poziciju na međunarodnoj konferenciji u Parizu. Dakle, sila pobjednica je pet velikih, Sjedinjene američke države, Velika Britanija, Francuska, Italija i Japan nisu sve jednako jake, neće biti sve niti jednako jake, niti jednako važne na e, same konferencije, ali svaka dolazi sa svojim veoma jasno definiranim ciljevima koje će naravno u tim višemjesečnim manevrima, dakle u tih pet mjeseci koliko će proteći do potpisivanja versijskog mirovnog ugovora sa Njemačkom, a konferencija će onda potrajati još punih, gotovo punih godinu dana i zapravo će završiti prvom sjednicom Lige naroda 1920. godine. One će to malo htjele, ne je, prilagođavati. Ali sve su došle sa nekakvim jasnim svojim početnim pozicijama. Recimo za Veliku Britaniju je apsolutno iznad svega interes njenog carstva. I to je za Veliku Britaniju u to doba, pa i kasnije će još biti, dokle god će to Velika Britanija koliko toliko moći održavati, prvorazredni interes, jer Britanci su svjesni da su oni zapravo u Prvom svjetskom ratu oslabili, da su iscrpljeni ratom, da se naziru problemi u njihovim kolonijama, primjerice već se itekako naziru za njih problemi u Indiji, a isto tako su svjesni da dominioni i Kanada i Južna Afrika i Australija i Novi Zeland izlaze sa zapravo gotovo pa novostvorenom nacionalnom sviješću, što je posebno važno za Australiju i Novi Zeland, za te zemlje prvi svjetski rat i njihovo sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu, gotovo pa trenutak kada, odnosno razdoblje kada oni nastaju kao nacije, što znači da će ti dominioni vremenom svakako htjeti zauzeti sve jaču jaču poziciju u odnosu na maticu. Drugo važno pitanje je za njih pitanje sigurnosti Francuske, jer su oni zbog formalno zbog Belgije, s obzirom da je Njemačka napala 1914. Belgiju bez objave rata, a Velika Britanija je jamčila belgijsku neutralnost, zbog toga formalno ušli u rat, ali pitanje sigurnosti Francuske je postalo i za Veliku Britaniju prvorazredno pitanje. Naime, u slučaju nedovoljno sigurne Francuske, nešto slično bi se moglo ponoviti. Jedini koji može stvoriti takvu nesigurnost Francuske je Njemačka, pa se onda prema tome na taj način postavlja i politika prema Njemačkoj, dakle, da Njemačka ne može ugroziti toliko Francusku. E, iznimno važno pitanje za Veliku Britaniju je pitanje Njemačke ratne flote i njenog uništenja. Na kraju rata, odnosno neposredno nakon kraja rata, ta flota je zarobljena i ona je uz pratnju savezničkih brodova otpraćena u britansku luku Scapa Flow, gdje su ju ne do kraja, ali u velikoj mjeri na kraju Njemci sami potopili. Od svih sila Antante Francuska je najviše stradala u ratu. Milijuni 300 tisuća njezinih vojnika poginulo je u borbama, još je njih 700 tisuća teško ranjeno. Rat se uglavnom vodio u deset njezinih sjevernih i istočnih departmana golemi broj odrasle muške populacije prošao je kroz bitke poput onih kod Vardena i to je ostavilo neizbrisiv trag na tim ljudima. Zato je Francuska tražila jamstva da Njemačka više nikada neće biti u stanju ponovno napasti Francusku. Govori povjesničar Tihomir Ponoš iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Francuska je sa drugačijim ciljevima, nešto drugačijim ciljevima ušla u pregovore, njen apsolutno prvi cilj i obsesija je Njemačka. Dakle, Njemačku oslabiti vojno, ekonomski i politički do te razine da više ne može biti prijetnja Francuskoj. Tu su izbili neki veoma, veoma ozbiljni problemi koji će se zapravo vidjeti tih 20. godina. Naime, tu se pokazao taj paradoks Njemačke. Njemačka je morala biti slaba da ne bi nikoga ugrožavala. Međutim, ako bi Njemačka bila slaba, onda ona ne bi mogla ispunjavati obveze koje su joj nametnute mirovnim ugovorom, a koje se prije svega tiču isplate ratne odštete. I to je bio taj začarani krug iz kojega se kasnije 20. godina nikako nije uspjevalo izaći, jer ako je Njemačka slaba ne plaća ratnu odštetu, ako Njemačka plaća ratnu odštetu onda nije slaba, pa je zapravo samo pitanje vremena kada će sa svim svojim potencijalom koji je otprilike 1,8, 1,9 puta više stanovnika nego što ih ima Francuska i daleko jači i ekonomski, i industrijski potencijal, ponovo odlučiti preuzeti ulogu koja bi odgovarala, recimo to tako, ovaj, njenoj snazi, dakle ono što ima. O tome je recimo pisao i 50 godina nakon toga britanski povjesničar Taylor pa je on pisao da su se ti pregovori vodili na nekakve dvije, recimo tako, razine. Na jednoj razini se Njemačkoj prijetilo da će se nju doista na smrt zadaviti, a Njemačka je odgovarala drugom prijetnjom da će ona u tom slučaju doista umljeti. Dakle, raspasti se s obzirom da je to još uvijek vrijeme kada u Njemačkoj traje revolucionarno vrijeme i kada se doista ne zna hoće li Njemačka kao država opstati ili ne. Kada se pregovaralo o primirju, francuski maršal Ferdinand Foch, vrhovni saveznički zapovjednik na zapadu, zadao je Njemačkoj ove uvjete. Sve njemačke trupe moraju se povući iz teritorija koje su zauzele. Njemačka vojska morala je predati silama pet 5000 topova, 3000 rovovskih minobacača, 25000 strojnica i 1700 zrakoplova. Foš je htio biti siguran da njemačka vojska neće moći ponovno krenuti u rat. Savezničke vojske dobile su pravo zauzeti mostobrane na njemačkoj strani Rajne, okupacijske snage imale su pravo oduzeti što god su željele. Britanski admiral David Beatty, zapovjednik velike flote, najsnažnije antantine pomorske sile, zatražio je da Njemačka nakon primirja preda šest bojnih krstaša, deset bojnih brodova, osam laki krstarica i 50 razarača. Sve su podmornice morale također biti predane britanskoj floti. Uvjeti primirja bili su teški za Njemačku. Uvjeti mira bit će još teži. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Gordan Fučkar. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.